для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. стары адкашляўся, як перад доўгім выступленнем, і пачаў дакладваць прыглушаным голасам амаль шэптам. Значыцца так, таварыш Пятро, такія справы. Аб нашай рабоце. Група патроху расце. Дзевяць чалавек маем ужо. На танках, якія праходзяць праз нашы рукі, немец не наваюе доўга да першага бою. Устанавілі сувязь з другімі групамі, з мясакамбінатам, з друкарняй, ці мог вось адтуль. Хлопцы ў яго там хоць куды, малайцы, баявыя. Вось бланачкі, якія штампуюць. Ён дастаў за пазухі пачак паперы перадаў лялькевічу. І вось той падаруначак таксама ад іх – намацалі чалавека ў картачным бюро. Стары настаўнік нямецкай мовы, але чалавек савецкі, наш. Правяраем. Вельмі ж нам трэба хлебныя картачкі. Уладзілі пару дзяўчат у шпіталь. Дыпо на сувязь не ідзе, хоць людзі там нашы ёсць. Адчуваем нават ведаем некаторых. Вельмі ж лютая чыгуначная хова. Вока не спускае. На кожным рагу гітлеруцкі пёс, на кожнай стрэлцы па сабаку. Кажуць, у горшы нашы моцна падкузьмілі іх, ды і на другіх вузлах чуваць не спяць хлопцы. Адным словам, сувязь з чыгуначнікамі мы наладзім. Так і перадайце. Ужо маем за каго зачапіцца. Э, цяпер такая справа, таварыш Пятро. У горадзе з'явіўся партызанскі прадстаўнік – Вядома вам пра гэта? Не, невядома. Але сувязныя заўсёды могуць быць. Атраду вакол горада многа, і кожны можа мець сувязь са сваімі людзьмі, з той ці іншай групай. Правільна. Атрадаў многа. І сувязныя бываюць. Гэта мы ведаем. Але я так разумею, што кіраваць усёй работай у горадзе павінны з нейкага аднаго месца – Кіруе будзе кіраваць гарком партыі, мы наш атрад маем заданне гаркома па сувязі з горадам. Вось таму і паведамляем вам. Чалавек гэты наладжвае сувязі з многімі групамі, імкнецца кіраваць усімі. Хацеў сабраць нас разам. Я не пайшоў на гэтую сустрэчу і ці мог адгаварыў. Чалавек, канешне, правільны, мы праверылі наш. Але малады і залішне гарачы дзейнічае ў горадзе, як у лесе, каб даведаліся, хто яго пасылаў і каб замянілі больш вопытным асцярожным. Бачыш, клічка ў яго баявы, сам сябе выдае. Добра, Сцяпанавіч, хто такі гэты прадстаўнік? Хто яго прыслаў, даведаемся. На сувязь з ім не ідзіце. Заўсёды помніце, што гестапа вопытныя майстры ў галіне правакацыі. За падарункі дзякуй. Перадайце таварыш Цімох, звярнуўся Лялькевіч да маладога падпольшчыка, партызанскую падзяку групе. Усё гэта нам вельмі дарэчы. рэчы. Хлопец пачырванеў ад здавальнення, кінуў позірк на Сашу, кіўнуў галавой. «Перадам!» «Цяпер аб галоўным!» «Набліжаецца вясна!» «Трэба думаць, што гітлеруцкі штаб захоча ўзяць рэванш за сваё зімовае паражэнне пад Масквой. Мы ўжо маем даныя, што колькасць эшалонаў, які ідуць да фронту, расце з кожным днём». Вось чаму чыгунка павінна стаць галоўным аб'ектам нашым. Удары па чыгунцы – найлепшая дапамога фронту. Першае, што нам трэба, гэта агентурныя даныя аб праходжанні цераз вузел эшалонаў. Колькі, з чым, калі часці, то якія. Даныя такія вельмі патрэбны савецкаму камандаванню. Думаю, вы разумееце. Зразумець проста, зрабіць цяжэй, уздыхнуў дрост. Каб мы служылі на чыгунцы. Партызанскі штаб устанавіў сувязь з адным служачым. Дыспетчар Валяслаў Шлім. Немец? Паляк, камуніст. Ён будзе перадаваць патрэбныя нам звесткі але іх трэба забіраць у яго. Даручаем гэта вам, таварыш Цімох. Мне? У хлопца загарыліся вочы. Падумаем, як лепш вам сустрэцца з ім. Даныя будзеце перадаваць Сцяпанавічу, ну а далей вядома, часцей за ўсё, як і раней будзе на сувязі поп. Цімох засмяяўся і зноў падміргнуў Сашы люблю таких папоў. На каго іншага Саша ўзлавалася б за гэта недарэчнае падміргванне, але на гэтага хлопца злавацца было немагчыма. Кожны жэст яго быў на дзіва натуральны і вясёлы. Лялькевіч таксама назіраў за ім з цікавасцю. Другая задача ўсё тая ж. Абавязкова патрэбна моцная група ў дэпо і ўвогуле на чыгунцы. Мець такую групу, таварыш Пятро, запэўніў дрост. Я ж кажу, ужо маем за каго зачапіцца. Нарэшце трэцяя таксама звязана з чыгункай. Найбольшую колькасць дверсій партызаны будуць рабіць на чыгунках у напрамку на бранскі бахмач. Натуральна, што пасля гэтага на вузле будуць пробкі. Кожную такую пробку будзе выбіваць наша авіяцыя – «Здорово!» – з захапленнем выгукнуў Тимох. «Але соколам нашым трэба памагаць, паказваць цэль. І каб менш бомб падала туды, дзе жывуць савецкія людзі, патрэбна група энергічных смелых хлопцаў». «О, э, э, гэта лёгка!» – зноў не утрымаўся Тимох. «Такую работу хлопцы любяць!» «Гэта нялёгка, таварыш!» Гэта вельмі небяспечна, больш, чым што іншае. Але трэба. Я арганізую такую групу, дазвольце мне. Лялькевіч паглядзеў на дразда, позіркам спытаўшы, ці не за многа бярэ на сябе гэты юнак. Стары кіўнуў галавой. Можна даручыць. Добра. Арганізацыя групы за вамі, але майце на ўвазе, што пакуль вы на сувязі з шлімам, ісці з ракетніцай не павінны. Сімо глянуў на Сашу і красамоўна зморшчыўся. Вось табе на! Ад самага цікавага яго адхіляюць. Гэта ўбачыў Лялькевіч. І голас яго адразу стаў суровы, загадны. Пасля кожнай ракеты будзе аблава. Мы не можам рызыкаваць. Арыштуюць нас, праваліце шліма. Кіраваць падачай сігналаў павінен нехта іншы. Хлопец адчуў гэты загадны тон і падняўся з табурэта сур'ёзна, амаль па-вайсковаму сказаў «Слухаюся, э, таварыш Пятро, кіраваць будзе іншы». Гаспадар прасунуў дзверы галаву. «О, бульбачка зварылася, можа з'ямо гарачанькую?» «Ого! <laughs> Яшчэ як з'ямо!» – весел адгукнуўся дрост. Пакуль гаспадыня падавала на стол гарачую бульбу і гуркі, Лялькевіч і Тимох на колькі хвілін выйшлі у суседні пакой. За сталом ніводнага слова аб справе. Гутарылі так, як маглі б гутарыць людзі, якія сапраўды сустрэліся выпадкова. Адны прыехалі з вёскі і заначавалі ў знаёмага, другія зайшлі, убачыўшы след, каб выпіць вясковай самагоначкі, выпілі. Нават Саша ўпершыню паспытала – Ці мог відаць таксама піў першы раз, бо выпіўшы скрывіўся так, што Саша ледь не зарагатала і пахваліў пачастунак. Ха, ну і дрэнь. «О, братка ты мой, гэта ты не разабраўся», – адказаў дрозд, які выпіў сваю порцыю павольна, са смакам і в заключэнне задаволена крэкнуў. до конца конспирации не вытрымалі. Парушыла гаспадыня. Папрасіла расказаць, што робіцца на фронте і там, у нашых. І Лялькевіч мусіў пераказваць апошні сводкі Саўінформбюро, якія тыдзень назад Анатоль прынёс атрада. Калі вячэра скончылася і госці пайшлі, гаспадыня павяла Сашу і Лялькевіча ў спальню і паказала на адзіны засланы чыстымі просцінамі ложак вы лажыцеся тут, а мы са старым на печы ляжам. І ведаючы, што госці заўсёды пярэчаць, адмаўляюцца, хутка выйшла, пакінуўшы іх адных. Сашай зноў зрабілася весела. Яна ўбачыла, як разгубіўся гэты чалавек, які звычайна знаходзіў выйсце з самых цяжкіх абставін, і ледзь стрымлівалася, каб не засмяяцца. Лялькевіч, унікаючы яе позірку, вымушана кашляў і глядзеў на дзверы, як на ратунак. «Лажыцеся», – сказала яму Саша. «А вы?» А я... Я лягу на падлозе. Ну, што вы? Як можна? Я ніколі не дазволю сабе. Я ўсё-ткі мужчына. Калі вы ўсё-ткі мужчына, засмяялася прыглушана Саша, то лажыцеся на падлозе. Яна скінула буркі і ў плацці і данікавых ватных штанах залезла пад коўдру. Лялькевіч – выйшаў са спальні. Наша упэўненая, што ён ляжа ў суседнім пакоі на канапцы, зморанай за дзень хутка заснула. Але калі прачнула сіраніцой, то ўбачыла, што ён сапраўды ляжыць у куце за шафай, на падлозе накрыўшыся сваім кажушком. Ёй стала сорамна за свой эгаізм і наогул за ўчарашнія паводзіны. Чаму яна весялілася, як ніколі за месяц акупацыі? Чаму потым так спалохалась, убачыўшы, што дом, дзе жыў Петя, згарэў, хіба мала цяпер гарыць дамоў? Адначасова з'явілася злосць на Лялькевіча. Што ён іграе перада мной пакутніка? Лепшага месца не знайшоў, дзе легчы. Камісар спалохаўся, што гаспадары не паверяць, што я жонка. А якое гэта мае значэнне для іх? Усё адно раз яны сталі на гэты шлях ім наканавана маўчаць маўчаць перад катаваннямі перад тварам смерці, так як маўчаў цішка, як маўчаць поля, данік, анатоль. Усе мы павінны маўчаць. І я таксама. Чаму гэта мне захацелася раскрыць душу перад ім з якой рады? І яна зноў замкнулася, але на гэты раз ненадоўга. надоўга. Рынак зрабіў на Сашу дзіўнае ўражанне. Нельга сказаць, што ён быў малалюдны. Не, людзей было нямала. І на першы погляд шмат што прадавалася, асабліва з апраткі. Але купляць... Купляць гэтым людзям не было чаго. Бо не было ні кароў, ні свіней, як у даваенны час, ні мукі, ні сала, ні мяса, ні бульбы, ні цыбулі. Нічога не было з таго, што патрэбна чалавеку у першую чаргу. Саша з болем падумала, як жа жывуць гарадскія людзі. «Галадая народ!» – успомніліся словы дразда. «У вёсцы хоць бульбіна якая-небудь ды капуста ёсць». І яшчэ адно ўразіла яе – вялікая колькасць людзей неяк па старамоднаму апранутых. Адкуль яны ўзяліся? Да вайны рэдка тут сустракаўся чалавек у такім адзенні. А тут быццам усейны выйшлі з фільмаў аб дэрэвалюцыйным жыцці, у чорных шалях, доўгіх спадніцах, у палітоза ксамітавымі каўнерыкамі, в вузкіх штоніках. І ўсе гэтыя людзі нешта прадавалі шпарка, бегаючы з канца ў канец, прытанцоўваючы на марозе. Саша здалося, што ад іх саміх і ад рэчаў, якія яны прадаюць, вельмі пахне нафталінам. Пакупнікоў на бочкі, як і на ўсё гэтае рыззё было нямнога, але бочкі, прынамсі, выклікалі цікавасць. Калі іх топіліся, мацалі клёпкі, ляпалі па звонкім дрэве, нюхалі яго прыемны пах. Да і саміх прадаўцоў Лялькевіча і Сашу разглядалі з цікавасцю, што за людзі, што прывезлі такі нязвыклы для гэтага часу тавар. Уладзіміру Івановичу не падабалася такая цікавасць да яго асобы, ён баяўся, што раптам знойдзецца хто-небудзь знаёмы і пазнае яго. Не так далёка ад горада да раёна, дзе ён настаўнічаў – Таму ён вельмі ўзрадаваўся, калі некі камерсант, відаць, гандляр мясам ці, можа, іншым чым, запрапанаваў купіць усе яго бочкі, цэбры, вёдры, оптам. Даю пут солі. Музыка гэта было што іншае, любое, самае каштоўнае. Лялькевіч, напэўна, даў бы за тое, што прапанавалі, абы хутчэй з плеч. Але соль... Значыцца, у гэтага прыйдзі света ёсць даволі солі, без якой яны ядуць страву ўжо каторы месяц, якой так просяць да бульбы дзеці тых салдатак, якія аддалі яму лялькевічу клёпку. Таму ён пачаў таргавацца, запрасіў тры пуды. Гандляр махнуў рукой і адышоў, але хутка вярнуўся і самаўпэўнена сказаў: "Падумаў". Ён добра ведаў цану сваёй солі. Два пуды. Не будь дурнем. На тваё калецтва надбаўляю і перайшоў з пудоў на кілаграмы. 20 кілограм. 20 кілаграмаў солі. Сашы здавалася гэта цэлым багаццем. Яна ледзь стрымлівала сябе, каб не сказаць на правах жонкі «Аддавай, Петя!». Але Лялькевіч зразумеў, што тыпу гэтаму бочкі вельмі патрэбны і ўпарта змагаўся за кожны кілаграм. «Дваццаць пяць!» – узлаван абвясціў гандляр, чырванеючы ад гневу. «Дваццаць восемь!» Я скажу паліцыі, каб канфіскавалі твае бочкі, не забывай, што лес цяпер належыць нямецкай дзяржаве, а ты накраў. Сярод цікаўных, якія кружылі іх, пачуліся нясмелыя галасы абурэння. Таргуйся сумленна, не палохай. Але Лялькевіча цяжка было запалохаць. Ён пачціва адказаў: "Ваша справа, пан" Але няхай шаноўны пан зразумее, колькі мне калеку прыйшлося пастаяць на адной назе, каб вось так выгабляваць кожную клёпачку. Ён стукаў кулаком па самай большай дубовай бочцы, і яна гудзела на ўвесь рынак. Нарэшце сышліся на 26 шасці рынак кілаграмах. Нам явна пашанцавала, сказаў Лялькевіч, калі яны пасля шматлікіх праверак выехалі з горада і дабраліся да лесу, дзе адчулі сябе бяспечна і утульна. Владзімир Іванович быў задаволены, вясёлы. Яму хацелася гаварыць, магчыма, гэтак жа, як учора ёй. «Чаму вы такая панурая, Саша? Вас усхваляваў гэты дом? Далі Бог жа, Забабоны выкіньце з галавы. Больш таго, я хачу, каб вы зразумелі. Мы вядём бязлітасную барацьбу са страшным ворагам. У такіх умовах нельга даваць волю сваім пачуццям. Трэба ўмець імі валодаць. Трэба, кажучы груба, заціснуць іх вось так. Ён паказаў кулак. Інакш мы пачнём забываць пра галоўнае. Саша маўчала. як аднак змяніўся гэты чалавек. Некалі малады, вясёлы настаўнік, вялікі аматар валейбола і лыжных прагулак. Цяпер толькі адно яго ратуе поспех у барацьбе, бо толькі змаганнем ён жыве гарыць. Ён прылёг на бок, паклаўшы галаву на клунак з соллю і нешта ціха насвістаў. Ён адпачываў пасля двух нялюгкіх дзён – Але ў той час бяда магла нападкаць там, дзе яе зусім не чакаеш. Саша першая ўбачыла, як з лесу выйшлі двое ў цывільным адзенні і спыніліся на дарозе. Не магло быць сумнення, што яны чакалі іх. здзівіла, чаму так збялеў Лялькевіч, убачыўшы гэтых людзей. Праехаў горад, дзе, можа, дзесяць патрулёвы пастоў праверыла, і ён паводзіў сябе зусім спакойна. А тут як бы спалохаўся. Слухайце, Саша, калі што якое я буду біцца з імі, кулакамі, а вы... Вы... Вы ганіце коня, ганіце, што ёсць сілы. Я не дам ім стрэліць, калі іх толькі двое. Саша не разумела, чаму, навошта. Пад намі у дошцы друкарскі шрыфт і ў хамуце сёе тое. Ганіце, што ёсць сілы ён перадаў ёй лейцы і пугу. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.